Nadab en Abihi, ziens van Aaron, het elkeen sy vierpan gevat en gloeiende koele daarin gesit. Hulle het weer ook daar gegooi en dit vir die Heere aangebied. Dit was echter ongeoorloofde vier omdat dit teen die bevel van die Heere was. Een vier wat van die Heere afgekom het, het hulle verteer, en hulle het gesterf in die teenwoordigheid van die Heere. Toe sê Mooses vir Aaron, die Heere het gesê, wie offer vir my bring, moet besef dat ik heilig is, zij ontzag voor mij moet vir die hele volk duidelijk wees. Aaron was sprakeloos, Moeses het daarna vir Missal en Elisafan, seens van Aaron se oom Isiel, geroep en vir hulle gesê, gaan nader en vat jylle familielede weg voor die heiligdom en dra hulle uit die kamp uit. Hulle het toe nader gegaan en die dooies in hulle ambtskleren uitgedra na een plek buiten die kamp soos Moeses gesê het. Mooses het Aaron en sy twee seens Eleazar en Itamar beveel, Meneer rou dier jylle hare onverzorgd te laat en jylle kleren te skeer nie. As jylle rou, sal jylle sterwe, en zal die Heere toornig wees op die hele gemeente. Maar jylle volksgenote, al die Israëlieten, mag rou oor jylle vierdood wat van die Heere gekom het. Jylle mag ook glad nie van die ingang van die tent van ontmoeting af weggaan nie. As jylle dit doen, sal jylle sterwe, van die sulfurie van die Heere het jylle aan omgewaai. Hulle het toegemaak soos Mooses gesê het. Die Heere het vir Aaron gesê, Jy en jy seens mag geen wijn of bier drink wanneer jylle moet gaan dienst doen in die tent van ontmoeting nie, want dan sal jylle sterven. Dit is een vaste voorschrift, ook voor jylle nageslag. Daar moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen wat gewijd is en wat niet gewijd is niet, tussen wat online is en wat rein is. Jullie moet al die voorschriften wat die Heere dier Mooses aan jullie gegee het, vir die Israëlite leer. Mooses het vir Aaron en sy twee seens wat nog gelewe het, Eleazar en Itamar, gesê, vat die graanoffer wat oorgeblij het nadat die vieroffer aan die Heere gebring is, en eet dit bij die altaar. Daar mag nie sierdeeg bij kom nie, omdat dit een besondere gewaarde gave is, moet jullie dit op een gewaarde plek eet. Volgens die bevel wat ik ontvang het, is dit jelle deel uit die vier offer wat aan die Heere gebring word. Maar die borststuk van die beweegoffer en die buit uit die offergave mag jelle en jelle familie op enige reinplek eet, want dit is die deel wat jelle en jelle familie toekom uit die maaltijdoffers van die Israëlieten. Die Israëlieten moet die buit uit die offergave en die borststuk wat als beweegoffer vir die Heere aangebied is, bring wanneer hulle die vetdele bring wat vir die vier offer bedoel is hulle moet dit as beweegoffers aan die Heere aanbied. Daarna kry jylle dit, die Heere het beveel dat dit een vaste voorschrift moet wees. Toen Mooses op een keer navraag doen oor die sondeofferbok en hij uitvind dat dit verbrand is, was hij kwaad voor Eleazar en Itamar, die seens van Aaron wat nog gelewe het. Hy vraag toe, waarom het jylle nie die sondeoffer op een gewaarde plek geëet nie? Dit is een bijzondere gewaarde gave en die Heere het dit aan julle gegee om die zonde van die gemeente weg te nemen. dit is bedoel om vir hulle by die Heere versoening te doen. Omdat die bloed niet in die heiligdom ingeneem is nie, moes julle die zonde offer in die heiligdom geëet het soos ek julle beveel het. Aaron antwoord toe daarop, die mensen het vandaag hulle sondeoffer en brandoffer aan die Heere gebring, en toch het die raam my getref sy dit dan enige verschil gemaakt het als ik je sonde offer geëet het. Toen Mooses dit oor, was hij tevreden.